Se koman nou ye? Nou byen. E jodi a nou e reyini ansanm pou nou ta fè yon ti pawoli. Yon ti pawoli pou nou kapab wè ki jan moun okap. Ki kote ou fèt? Balenbe. Kòman yo rele papa ou? Jackson. Kòman yo rele manman ou? Bleuette. E nan ki lekòl ke ou ye? Jan 23. Nan ki klas ke ou ye? Sizyèm ane. Eskew konn fè deplasman kite kote ou rete a pou ale lòt kote? Wi. Ki kote ou konn ale konsa? Mwen byen latay. Ahan, ki kote ankò? Mwen konn vin lavil la dèfwa. Ahan, èske ou konn ale pòtoprens? Non. Ou poko janm ale kote ki lwen menm? Non. E ou menm kòman ou rele? Fabiola. E nan ki ane ke w fèt? 1997. Ki kote w fèt? Okap Ayisyen. Kòman yo rele papa w? Aga. Kòman rele manman w? Juliana. Nan ki lekòl ou ye? Œuvre de secours à l'enfance. Nan ki klas ke w ye? Sizyèm ane. Èske w konn fè deplasman kite Okap pou ale Pòtoprens oubyen lòt kote? Wi. Ki kote w konn ale konsa? Mòn Wouj, Charye. Bon, m byen kontan nou ban m e ti enfòmasyon sa yo. E. Kounye a la, nou pwal pale m de kote nou rete a. Nou di m ke nou fèt Okap, men nou gen yon kote ke nou rete, pa vre? Wi. Se ki kote ou rete? Mwen, mwen m rete Sant Filomèn. Uhum. Pale m de Sant Filomèn lan. Nan Riyèl Esperans. Uhum. Bon, katye a pa twò mal ditou, nèg yo konn fè ti koperasyon pou yo netwaye vil, e ti katye a, pou yo mete poubèl. Nèg yo konn fè ti konbit pou yo mete anpe moun veye moun pou yo pa jete fatra men dèfwa pou kou an konn gen vre boutèy vre wòch. E ki sou soti okap ki kote wap fè pou ale e kote ou rete a. Si m soti okap. Wi nan vil la. Si m soti okap nan vil la ki kote map fè pou m ale. Ehe pou al lakay ou ehe. Bon, map pran machin anba a la, apre m moute. Jiskase m rive nan kafou Sent Filomèn. E ou menm, e, Fabiola, ki kote ou rete? Site Lèsko. Èske ou ka pale m de Site Lèsko? Pale m kouman katye a ye? Mwen, kote m nan, katye a pa bon katye. Yo te konn kòmanse pou yo fè Zèkwa te ba yo bagèy pou yo konn ranmase fatra Yo vann bourèt Yo vann pèl Yo vann bale Yo pa fè anyen Moun ap jete fatra yo pap di anyen Yo pap fè konbit Si gen lajan y ap fè yon bagay men si pa gen lajan yo pap fè bagay Pou ala lòtre jou yo pa janm ban nou kouran an Yo voye boutèy voye wòch Tèt a moun kase Machin pran kou Vit a yo pete Lòtbò a pa yon bon kote. E kòman w santi w lè w nan katye a? M pa santi m byen ditou paske m pa ka tande bwi anpil lè m tande bwi tèt an fè m mal. Tè ou di w lekòl Jan 23 a bon. Pale nou de lekòl Jan 23 non. Di m ki kote Jan 23 a ye e kòman lekòl la ye li menm. Jan 23 se nan site Lèsko. Lekòl la m vin pa renmen l kounye a paske mèt Sentilè ki te konn ap kontwole bèy yo byen. Timoun yo gen seri de bagay yap fè kounya yo pat konn fè piske mèt Sentilè pa la, yo pa respekte pwofesè, yap joure, yap goumen, mèt Sentilè pa vle yo fè lago pou yo pya yo oubyen men yo pa kase, yo pa, kounya se tout sa yap fè. Men pale nou kòman lekòl la òganize, kòman lekòl la li menm li fonksyone. Bon, mwen m wè li pa twò mal fonksyone paske pwofesè sizyèm ane a li menm li pran li pran obligasyon li pou li kwè pou li sèvi kòm direktris lekòl la y a twò mal fonksyone. E ou menm Fabiola pale m de lekòl ou a non kòman lekòl la ye ki kote Èv de Sekwa Lanfans li ye e kòman lekòl la fonksyone. Èv de Sekwa Lanfans. Wi si telesco rize ou pou ale rize ou men te gon manmzèl yo te rele madam levi konnya i pa i te konn kenbe lekòl la di konnya i vin nan pran swen i pa nan ankò timoun yo konnya yo fè sa yo vle lekòl la pa nan disiplin mè a paka di yo anyen lè mè ap pale yo se bougonnen yap bougonnen gen nan yo mè a konn tounen lakay yo pou joure gon mèt konnya mè a pran ide vin mete i nan lekòl la timoun yo pa respekte mèt la si mèt la ba yo yon kout tigwaz yo vin ak paran yo pou paran yo fè woulo Swa ou blese kò a yon kote, epi ou di paran ou se mèt la ki blese ou. Lekòl Kounye a mèt la vin ale nan Lise Boukman nan, li kite lekòl la, li di pa pou t la de ankò. Men, daprè ou, sa ki fè tout bagay sa yo rive? Mèt la, si l ap kale ou, si l ap kale ou, li p ap mande ki sa ou fè, si se goumen ou goumen, si bèy. Depi yo voye ou nan direksyon, li p ap mande anyen. Sèlman li rale, li gwazèy, li bat ou, bèy. Sa k fè timoun yo pa ka respekte. Li p ap janm poze sa nou te gen, timoun yo pa respekte. Bon, èske nou kapab di m ki sa papa nou ak manman nou ap fè pou kapab okipe nou? Bon, papa m li menm li mouri depi a laj de 33 zan. Kounye a se nan men tantan m ye Okap, manman m li ba Lenbe avèk 2 sè m. Men m pa sou kot manman m kounye a, se sou kot yon tant m ye. Men ki sa manman w ap fè pou l kapab okipe w? Bon ou te ka preske di manman pa fè anyen pou mwen. E tonton nan kisa lap fè poul okipew? Bon lap fè yon ti komès chak dimanch li vann soup poul peye lekòl poul achte rad poul achte founiti skolè yo tout bagay. M wè w pale m de balenbe e ke manman w ye eske w ka di nou ki kote balenbe a ye e kòman balenbe ye li menm. Bon Baleng Baleng 2 pa bon ditou paske wout yo yo fèt an wòch moun ap tiye lòt pou nenpòt ti kont si gen moun ki aletranje depi vini pa kite desann nan Baleng 2 paske moun yo apre di yo gen kòb yo apre yo apre yo chache yo kont e Nou dim ke ou dim ke papa w li menm li mouri. Èske ou te konnen papa w? Wi. Èske ou ka pale m de papa w? Bon, m pa konn anpil bagay sou li, paske depi lè m te kòmanse gen konprann li te malad. Se sèl sa m te ka di paske li te malad yon kote li kouche, li pa t janm leve. Se sèl sa m konnen de li. E ou menm Fabiola, pale m de sa manman ak papa w ap fè pou kapab okipe w? Mwen, papa m ap travay nan TPTC, Travo Piblik Transport e Kominikasyon. Lè y touche lajan sa y voye, lekòl an m pa t konte peye pou yo, yo pa t vle ban m badj, epi papa m voye peye, yo ban m resu, epi m pran badj. Papa m ap travay ladan l, jodi a papa m touche, l ap bay peye lekòl a Sandy ake Bianca. Manm li, se koud l ap koud, chak ti kòb y fè y mete yo la, swa y fè yon bagay ake, oubyen l achte bèy y mete anndan kay la. E kòman nou viv nan fanmiy nan? Pa twò mal. Ou gen sè ou gen frè? Wi. Èske w ka pale m de yo? M gen de sè kote papa m, m gen yon frè kote papa m. M gen yon frè yo rele Junior, pli kon pa m, men yon ti non gate Junior. Li pa Opwens aktyèlman, la li marye, li gen yon pitit aktyèlman. La li te rive nan reto, chak tan la li konpoze li pa bon. Epi li te vin aprann yon bagay, malgre l ap ye lekòl, li aprann yon metye, li bay lanwi pou Jezi. Kounye a li vin ansanm ak yon ti fi, kounye a epi ti fi dam nan ansent epi fè pitit la. Li te vini lakay la kote papa m. Klapa m te al ansanm ak Ebèy epi leve yon jou dimanch konsa, li di lè y wè moun yo Sen Mich lè y wè moun yo Madlin konnen epi pran rale l ale, li pa janm tounen kou jistis m pa konn kote l ye. M tande yo di yon sè a papa m yo rele Irmi, li di yon sè Liline di konsa se ri Sisi ansanm ak men papa m di li pa konn si se vre paske se Liline ki konn vin wè y lakay la, Liline konn vin lakay la ansanm ak. Tout la Nou a konn kote yap koule nou pa vle koule. E ou menm Pam de fanmi yo non. Bon Yo a tro mil Yo a tro mal viv anba lenbe Min gen de sè Yo Min gen ki t pi gran te kon poze Ane pase sètifika i pat bon kounye ap jwenn li nap fè menm klas Lot ti piti a i pon ko lekol. Wi e Fabiola Eske w ka dim ke lakay la kom anpil timoun konn ede paran yo kisa w fè pou ede paran w lakay la? Gen de lè m leve m fè travay m lage fiso m ranje kabann m bale. Eske w ka dim koman w konn fè lè w ap bale? M pran bale a m kenbe epi m ranje tab yo anvan apre lè m fin souke tab yo m fin siye yo m pouse a tonbe atè a. M siye tout chèz yo epi m mete yo len anndan lòt pou m ka bale, apre m ranje ankò kote m fin bale a, kote m mete yo a m ranje yo epi m bale tout anndan an, m siye kab, m siye tab, lòt dèyè a, m bat kabann nan pou pisè yo tonbe epi m bale dèyè a tou, epi m ranje kabann epi m soti ak fatra deyò m ranmase m jete. Manman w t fè manje tou? Wi. Ki manje w konn fè konsa? Manman m konn banm ki diri kolate pwa, li konn banm ki. diri ak sòs lè li etwaye vyann li pat konn etwaye li konn banm fè spaghetti le maten. Èske ou ka dim kòman ou konn kit spaghetti? Bon m konn kit li de fason gen lè m pran yn fri epis m fri salami an m mete dlo m tann dlo a bouyi m mete spaghetti a m pa metan kwit dlo a pou m kite spaghetti a bouyi bouyi dlo a fin lage nèt pi fri li sèlèy konsa gen lè m mete dlo a m mete yon ti pèsi ladan epi l bouyi. Lè dlo a bouyi m kase spageti a m mete. Apre lè spageti a kit m retire m vide dlo a m mete chodyè cho, m mete lwil epi m mete epis m met m mete salami an fri. Apre m mete epis epi m mete spageti a fri apre m bay koulè m bwaze epi m kite fon ti bagay yon ti lè nan dife a epi m mete atè m sèl. E ou menm? Dim kisa pou m fè lakay la pou ede paranm. Sel bale m bale. Oh ou pa konn fè manje? Non. Waw ok dim koman ou konn fèl wap bale. Bon se preske menm jan, m siye tout bagay apre m bale. Selman sa? Wi. Ok e ou pral dim kounye a. Kòm ou lekòl, ki sa w ta renmen vin ye lè w fini lekòl? Bon, m ta renmen yon doktè. Di m pou ki sa w ta renmen doktè? Paske, paske sa k fè m renmen doktè paske yo itil peyi a anpil. Ou gen dwa gen yon moun bò lakay ou k ap soufri, gen yon tèt fè mal ou, ou ka, yo mennen l lopital la ou bay li. E ou menm Fabiola, lè w fini, kisa w ta renmen etidye? Doktèrès. Di, pou kisa w ta renmen etidye l? M ta renmen pou si fanmi an gon bagèy, pou se m, si Sabrina gon bagèy oubyen piten la malad, epi si gen ti pitit epi malad, si m ka fon bèy pou li, si m ka bèy on piki m bèy li, sitou ankò m ta renmen pou m vin menm jan kouwè moun nan ye, m pa ta renmen pou m vin jan papa m ye a, pou l si bezwen bagèy pou l ap nan mande moun mande prete. Mpa ta renmen konsa mpa di se vi a ki pa bon non men mpa ta renmen konsa kon wè manman manman an couturier mta renmen poum konn koud wi men poum aprann yon bagay ki pi gwo pase konn koud a manman gad se si moun nan machann chabon manman pitit manman ap vann chabon epi manman e vann chabon tou non map map map fon bagay ki pou leve tèt mwen poum pi gwo pase sa manman m fè a. Enben, pou rive fè sa w vle la, kisa ke w apral fè kounye a la? Kounye a m ape pran tè tan m pou m etidye leson an m, pou m moute, pou m ale nan lòt klas, pou m moute pou jiskaske m fini epi mè aprann sa m bezwen aprann nan. Mè aprann li. E rakonte m yon jounen lekòl depi w soti lakay ou, dizon depi lè w leve, ou pran wout w al lekòl la, lè w rive lekòl la tout sa w fè. Lè w lage lekòl la, tout sa w fè jouk ou tounen lakay ou. Bon, lè m t ap premye ale nan joune de klas, premye antre nan sizyèm ane a, lè madam te rive, li te kòmanse ap fè yon ti travay bèy, m pa te sou sa, m t ap bat tapa, jwè, m pa te suiv sa li t ap fè a. Apre, lè yo bay rekreyasyon, yo te toujou fè nou etidye paske madam. Apre rekreyasyon li toujou fè resite pou repase lesson an, m etidye, m fin repase lesson an, m manje, apre yo antre apre resitasyon m fè yo fin resite, m debliye kanè a, madam banm 3 kou tigwaz, apre nou travay gramè, m te bon nan gramè apre yo vin sonnen, m ale tou dwat, m pa rete. Wi men rakontem lè w sot lakay w ki sa w fè Lè w leve, ki sa w fè? Lè w nan wout la, kòman sitiyasyon w ye? Ki sa w wè? Ki sa w fè nan wout la? Lè w rive lekòl la, ki aktivite ou fè lekòl la? Epi, lè lekòl lage, lè w ap tounen, kòman ou tounen lakay ou? E sa ke m vle w rakonte m. Bon, lè m leve, m fin repase leson. M leve byen bonè, m repase leson, m fè tout travay m. M fè tout sa m dwe fè. M prepare valiz m, apre m benyen, m pase chache kamarad lekòl la epi. Na pwale byen nou pa nan kwen ap mache choute ti wòch bagay sese la nou mache byen ay lè nou rive nan lakou lekòl la li ponkò lè pou yo sonnen nou chita nou repase leson nou gen lòt timoun si kwè si yo te bay devwa m pat konnen oubyen m pat tande m bliye fèy m tou fèy apre lè nou antre apre si lekòl la vin lage nou fèl lonje ankò nou pa rete kanpe kwen bèy. Mwen depi lekòl lage m tann sèlman kamaradm nan m konn ale tounen ak Elara apre n ale nou pa kanpe. Ok e ou menm Fabiola rakonte n on jounen lekòl lè w leve kisa w fè banm tout detay nèt jiskaske w tounen lekòl ou tounen lakay ou ankò. Mwen m konn leve bò 5 èr di maten depi nan aswè m netwaye soulye m ranje valiz map fè paske se a 7 èr m te konn antre se m kou m te konn gen madam te te li malad nan lèstomak ki akapare l anpil se kou madam mèt mè a te konn fè bolo m leve m bwose soulye a paske se kla m te konn bay m pa bwose nan nwit nan m bwose l m pran inifòm an m mete yon kote m pran chosèt an m ranje tout m pran riban m m penyen lè m fin penyen m anmare riban an pou mwen epi m mare tèt an m epi m fè yon spageti anvan m ale pou m manje epi si m gen tan ankò m repase leson m apre m benyen m ale. M pa kont, m pat konn al ake moun non mwen sèlman ki te konn al. Gen de lè map pwale, se lè sa gen vre boutèy, gen vre wòs, se pa moun ki konnen mennen m lè gen bèy sa yo. Epi lè m rive, si poko lè pou m ale, papa m, chak tan m rive lakay la, fò l gade epi wè si m pa gen devan. Gon lè papa m pa te la, pa m te moute Pòtoprens, m pat konnen m pa gade sèl etidye m etidye m pa fè devan. Konn a gon madam yo rele madam Josiane kap fè kap fè senkyèm ane. Konn a m antre nan klas la m fè devwa, m fè M fon ti m kote m ka m gade kanè m wè m gen devwa. Lè m vin nan lekòl la m tou jwe pase leson m ankò, m refè devwa, lè m fin fè devwa si m wè li poko lè epi madam an antre a settè, a settè kenz li tou toujou fèmen pòt la. M monte anlè a m mete valiz m la epi gen de lè nou fè lago n achte bèy nou manje apre nou moute lè nou fin moute mad lè yo sonn a uitè pou moute drapo madam fè nou desann nèy moute drapo lè nou fin moute drapo nou moute nou nou travay. Men, m toujou, m renmen fè timoun pale. Depi timoun yo ap anniye m, depi yo di m yon bagèy, depi yo fè m pale yon ti, si m pa t ap pale, yo di m yon bagèy epi yo fè m pale, m tou kenbe yo la nan pale. Mwen fè yo pale. Gen de lè madanm toujou ap di m, konsa poukisa m ap fè timoun yo pale? M fin konnen m rive epi m ap fè timoun yo pale. Depi m deja nan sizyèm segondè, m ap fè timoun yo pale. Ben, kon a gen de lè m konn pa anniye yo. Gen de lè se Madam Rosie ki vin fè kou pou nou. Nou konn, se li k ap fè klas sizyèm ane a menm. Men li pa ka pale anpil. Nou konn gen mèt Ron, mèt Romèl, madam Rozi, yon fi kap fè kou sida pou nou. Se yo twa ki konn ap fè pou nou men fi a li konn fè kou gramè, kou matematik, li konn fè pi fò bèy pou nou an se make nou. Epi lè lekòl lage, m konn rete, m konn fouti rete, m fè lago, oubyen si m fè lago m m rete m pran leson, m ap pran m rete m pran leson, apre m fon ti lago epi m al lakan m. M al lakan m ansanm ak Kitimne epi Timne lage m devan pòt an. Epi yo yo kontinye ou ta bon. Ki jwèt ou renmen ou renmen fè? Bon jwe boul. Bon si ou ta pale m de jwèt boul la kòman i ye? Bon lè moun ap jwe boul se pou jwe an ami wi pa gen i pa gen bèy pou ap voye move chòk kout pwen kout pye son jwèt se distrè nap distrè nou jwe sa an ami. Èske ou ka di m yon jwèt foutbòl kòman l jwe? Bon. Lè w ap jwe yon jwèt foutbòl ki dire 90 minit, mitan fini a 45 minit premye mitan. Depi ou fè yon fot ki grav, swa yo ba w katon wouj, si li pa twò grav, yo ba w yon katon jòn. Men si ou pran 2 katon jòn ou deyò, oubyen ou ka fè yon move, ou ka fè yon chòk nan kare a, yo abit bay penal, bay oubyen ou fè devan manch malèt la, yo bay koufran. Bèy, se menm jan dezyèm mitan an ye. E si w pa gen yon match ou te jwe, ou te genyen, kè w te kontan? Wi, m jwe plizyè match, m genyen kè m kontan. Enben, pale m kòman anbyans lan te ye non? Bon, y gon lè nou te jwe nan site, nou te jwe ansanm avèk site di pèp. Kounye a la, menm t ap jwe milye teren, se milye teren m toujou jwe. Nou yo tap mennen 1 zero nan premye mitan an yo tap mennen 1 zero sou nou yon penal kite fèt kounya nan dezyèm mitan nap jwe pou nou egalize kounya nan de twa minit nou fon gòl li vin 1 a 1 jwe jwe boul kounya li ka rete mwen de di minit pou match la fini apre nou fon dezyèm gòl ankò kè an nou vin kontan kounya la nou jwe baraj nou pa kite yo nou pa ba yon ti espas menm pou yo pase pou yo egalize. Nou jwe an baraj. Apre jiskaske match la fini nou bat 2 1. Lè nou kontan kòman anbyans lan ye? Dim non kòman anbyans la konn ye? Lè nou kontan nou leve kouri toupatou. Lè nou anniye lòt ekip la ki pèdi a nou bay nou fon bann vye trip nou agase yo. Yo gen nan yo ki konn menm fache yo vin mande goumen. E ou menm Fabiola ki jwèt ou renmen? jwe Fabiola. M renmen jwe l, m renmen fè lago, jwe woslè, sote kòd. Èske w ka pale nou de bagay sa yo, kòman ou fè yo? Lè w ap fè lago, w ka fè l plizyè fason. Swa w bay grenn oubyen w fè lago deli oubyen w bat lago a. Lè w ap kouri, se pou w fè atansyon w pa tonbe, pou w pa, si gen timoun pitit ou k ap fè lago pa yo, pou w pa nan jete yo bay. Gen lè nou konn ap fè lago deli patizan pou patizan. Si yo kenbe w, lòt la ap ba w deli epi w ap kouri ankò. Si yo kenbe patizon nan wap ba patizon nan deli ske nou konn pyese moun nan ki ekip la kap pyese a sa ki pèdi a si nou rive yon van nou gentan mete pye nou sou pyey li kap kouri nan dèyè nou sèlman nou konn fè la vwa lè nap sote kòd tou nou ka fè plizyè fason nou ka fè ake moun nou ka sote yon sèl òm nou ka sote kòd ansanm ak yon pakèt timoun Gen lòt moun ki aka siffle kòd yo kanpe devan kòd la ou bat pou yo gen nan yo se pou bat li epi yo antre nan kòd la ou konn ou kwa ou ka bat la ou ka bat li ou sèl ou epi wap wap fè kwaze epi wap bat li ou sèl. Men ou pa konn jwe boul? Non. Men ou pa gen wap gen ekip football tou ke ou renmen? Non. E ou menm? Ki ekip entènasyonal lòt bò dlo ke ou renmen? Brezil. Enben, di nou pousa w renmen Brezil. Bon, m renmen Brezil paske gen yon bann gwo jwè, Ronaldinho, Ronaldo, epa lè fini ekip sa se yon ekip ki gen chans e a fasil pou l pèdi. Men aktyèlman se li menm k ap mennen, bay koup di mond, se kwè se li ki mèt a foutbòl. E ou menm Fabiola, ki ekip entènasyonal ke ou renmen? Wè m renmen brezil men se pa pou twò twò renmen paske m pa konn jwe boul m pa konn anyen nan boul si m ap gade m ka di a m renmen ekip sa epi m jwe ladan l sitou li gen gwo jwè ladan l yo konn jwe. E ki ekip ou kap ou renmen? Seleksyon ou klèb? Klèb. Bon klèb mwen menm sa ke fica m ap mache. Sa k fè se fica w ap mache avè l? Bon, nou nan tan Nowèl. Pale m de Nowèl la non. Kisa Nowèl la ye? Kòman fèt la fete? Bon, Nowèl, m te ka di se yon la, se menm jan wè m te ka di lè Jezi te desann sou latè, li te pote lajwa. Lè fini, lè n ap fete Nowèl, mwen m wè se pi gran fèt ki genyen sou latè, lè m ap fete Nowèl. E kòman w wè fèt la ye ane sa a Okap? Bon. M poko wè kijan fèt la pral ye men pou ane pase fèt yo te toujou fè fèt la byen bèl men m poko konn pou kounya m poko wè yo prepare anyen. E ou menm Sendy kòman w wè fèt la Sendy e Fabiola? Mwen? M wè fèt la m wè fèt la pap bèl pou mwen ditou. M ape legliz se vre 22 men Sendy vle k ap 24 m ape legliz men fèt la pap bon ditou bò kote m nan pa gen kouran paske y ap voye boutèy yo ak katrin yo ba yo kouran an. Yo te di yap ba ou okouran an avan yè. Yo pa bay yo as yo pa bay li as paske yap voye yap voye boutèy. Yo di yap bay li yè, yo pa bay li. Yo di yap bay li pa moun yap voye boutèy yo pa vle tande si yap bay li ak si yo pap bay li. Yo di yo tap bay li a 8 è, moun yo trape yap bay li twò ta. Yo voye boutèy, voye boutèy. Men jodi a ankò m tande yap bay li, m tande moun yo di si yo bay li, si yo tande yo di yap bay li a 8 è, yap kontinye voye boutèy. Edh menm te di nou sa, si yap voye boutèy, li pap janm moute breken. Si yo fè dezan ap voye boutèy, y ap fè dezan ou konn pa janm gen kou. Sitou lòt bò e pa gen pwòpte, kannal la ap sal, bagèt, dlo ap koule, se lè sa pou yo etwaye, yo pa etwaye, pa gen pwòpte menm. Men, malgre tout pwoblèm sa yo, anpil moun ap chante Nowèl wi nan radyo, nan tout lari. Nou menm nou pa konn chante Nowèl nou menm? Nan mwen, m konnen chante Noel men m bliye y, m pa pratike bèy sa yo. E ou menm Sendy? M konnen. Èske w ka chante yon chante Noel pou mwen an kreyòl? Wi. Chante l pou mwen non. Noel se chak jou sou latè Noel se lè youn renmen lòt Se kè kontan kè poze Viv Noel, viv Noel Se Bondye k soti nan syèl Vin pote limyè. Noël se lè tout moun kanpe pou yo fete Noël se viv avèk espwa Chak fwa de men kontre pou yo rekonsilye Se kè kontan kè poze Viv Noël, viv Noël Se Bondye k soti nan syèl vin pote limyè. E ou menm? Ou pa gen chante Noël ou sonje? Nope. Ok. E Nou pale de football. Kounye a ann pale de sinema. Eske nou renmen sinema anpil? Anpil. Wi. Eske ou ka pale m de yon film ayisyen ke w te gade? Bon, mwen m gade yon pakèt bann sinema ayisyen. Pa egzanp? Pa egzanp Profond Regret, Le Cap à la Une. M bliye non rès yo. Èske ou ka eksplike m yonn nan yo? Bon, Profond Regret a, se 2 moun ki te renmen. Men yo renmen, kounye a gen yonn nan yo ki vin pati, l al lakay yon kouzin. L ale lakay yon kouzin, men kouzin nan te gen yon nèg li t ap fè pou fi a, kwè chakon li bezwen manje kòb a nèg la. Lè anwo do pye a mesye a, li di yo, fi a di van ti kòb pou li, bèy, se konsa. Men kounye a lè mara fi a vin rantre, kounye a la, lè lè chache l, kounye a li anfèmen yon chanm pou li. Men fiyèy la, li te gen yon kòb nan valizèy. Lot neg la ki te bey kob la. Konya la me kouzin nan menm. Kevin rele neg vrè maril la nan telefon li rakonte kisa kounya neg la mande valiz ey la ley pran valiz la li we kob la ke yon ti fich konya li fache li kite fi a li pran tout afè li lale men apre Fi a te vin gran fanm, li te gon nèg ki vin renmen nou bèy, ou wè m te ka di w prèske yon jwèt bòlèt menm jan yo fèt. Li vin gen 40 mil dola, kounye a li vin gran fanm, kounye a li pase yon kote, li wè nèg la, nèg la sezi. Kounye a lè misye, li te renmen ak yon lòt fi, fi a vin mouri, kounye a lè li mande li tounen, li pa dakò. Se la, e la sinema fini? Wi. Ok. E ou menm Fabiola, ki sinema ou ka pale m de li? Chagren damou. Chagren damou. Pale m de chagren damou w fè vre la. Se te yon ti dam yo te ki rele Jenny. Konnen gosè yo rele Clara. Epi iv lòt sè a te avèg. Kounye a gon ti nèg yo rele Sebastien. Men ti nèg la li pa twò rich. Jenny an li te rich anpil. Paske papa li moun papa li te gran nèg. Papa li gran nèg men manman an pa twò twò bay de pa twò gran fanm de kò. Kounye-a epi i vin wè on Sebastien, Sebastien te kite kote manman li te rete a. Kounye-a i vin antre Pòwoprens lakay on zanmi. Kounye-a epi zanman li nan menm tou, epi i vin antre lakay zanmi an. Kounye-a epi on jou pandan i soti, Jenny an wè-l. Kounye-a i rankontre ansanm ak Jenny an, kounye-a y'ap pale, bèèy. Kounye-a i vin dakò, i renmen ansanm ak Jenny an. Kounye-a epi on jou, i soti ansanm ak Jenny an. Wala pandan yo soti, y antre bò, y antre ta lakay a zanmi ki te rete a. Wala zanmi an, wala zanmi an menm tou li te renmen Jenny an. Wala Jenny an pa renmen li gen cheve bè, li toujou ap fimen bwè. Jenny an pa renmen li, epi li mete, li mete Sébastien an deyò. Konn a li bay radòt, konn a Sébastien an menm tou, li al gen kote pou li te rete, konn a, m pa konn kote li t al dòmi. Kounye a epi Jenny menm tou, paske li te konnen se la Sébastien te rete, la li mande pou Sébastien. Kounye a, Pete gen pikannik zanmi nan lakou a ki t ap pale ansanm ki t ap pale ansanm avèk lòt zanmi an, Sebastien te pral lakay la. Kounye a, Epi Jenny pare, Jenny di bonswa, li mande pou Sebastien. Kounye a, Epi lòt zanmi an menm tou li di an Sebastien, li di a egal anba raje a pou yo separe Sebastien. Kounye a, Epi Jenny an menm tou l ale. Kounye a, l ale lakay apre yon lè, jeran an k ap travay lakay Jenny an, Jenny te kouche, li vin ap panse se pa sèl Sebastien l ap panse. soti pandan Sébastien ap soti Sébastien menm tou wè lap vini Sébastien kouri pou lay sere kot se la Sébastien te rete moman ki te voye kòb pou li pitan fèmen kay la kounya epi Fransma ak Sébastien yo yap pale kounya epi rele li te bliye valiz li nan machin nan li rele jeran an nan telefòn li di jeran vin ak vin ansanm ak valiz la pou li kounya epi jeran vin ansanm ak valiz la pou li kounya li ba Sébastien yon chèk pou lay pran kòb nan bank la kou baba peyi ba Sébastien msye klè Sébastien pat vle pran li kòlèg sou priye li di mèt pran li epi Sébastien menm tou li pran kòb la aprè yo bobo genlè antre nan chanm epi se lè yo vin antre nan chanm nan ti dam nan ansent epi pandan Sébastien fin pran kòb la epi ti dam nan èy lapriyè bèy lèy kòm se lè yon kote lèy lapriyè nan pya sent vyèj kòlè pandan lap lapriyè lap lapriyè kòlè a gon pèy rekonèt kòlèy wè pèy a kounya lap pale ansanm ake pèy a. Epi pandan yo nan ka ansanm, kounye a papa a menm tou li ba Sebastien chè kon kòb li pran kòb, epi Sebastien menm tou vin ap travay, li gen machin, bèy, kle kay nan men l, epi yo te vin pran ti sè a ki te avèg la, sè a, Jenny an, epi yo vin nan kay, vant nan kòmanse ap moute, apre pandan lapè a kouche, li vin gen tranche, Sebastien a lage, kounye a lè l rive lopital la, li mouri, pitit la mouri. Kounye a epi Sebas te menm tou, epi la li la ka papa a ansanm ak manman an, li ba papa a ni kle machin nan ak ni kle kay la, epi yo tounen andeyò kote li te rete alè jwenn papi. Apre yo voye chèche ankò pou lòt sè a pou avèg la, epi la li lè rive, epi vin renmen ansanm ak yon lòt sè a, epi lòt sè a ansent, epi pandan lòt sè a pa kouche, li te avèg, epi li akouche, epi do. Doktè a vin di konsa òlòt sè a wè epi sezi epi yo soti nan lopital la epi y ale moun lè yo fin akouche epi soti l al lakay an se make epi se ba fi. E kisa w konprann nan sinema a ki fè w renmen l? Fè m konprann anpil bagay yo ba w egzanp konsa pou kenbe. Tèt an pou pa bèy kon el sak fè jenny mouri paske m tande kote li tale kote mè a mè a te di pou pote flè pi pot on li ta lonj lundi mè a di vit lonj lundi kounya vyèj la di vit lonj lundi ankò pi pote flè pou li li pa pote flè a se sak fè li vin mouri pit la mouri epi si li pat mouri tou lòt sè a pa tap ka wè epi lòt sè a wè men li baw egzanp la. Sa w ka di nan sa? Sinema sa ou pa te wè sinema sa? Bon m gade sinema a bon san m tire ladan l kwè mwen m bay m tire anyen ladan l paske sinema sa pa twò enterese m. Men èske nou konn gade sinema etranje tou? Wi men laplipa sinema etranje m gade se dyòl tou sa paske m pa twò renmen sinema etranje ki gen vye bèy ap pale bèy sijè mwen se dyòl m renmen. Ki se madyè ou te gade konsa? Se bon m gade yon bann Steven Madyè, Jackie Chan, Jet Li, yon bann lòt aktè. Èske ou ka pale m de yonn nan yo? Bon, m ka pale ou de yonn nan yo rele Marvel. Yon aktè ki rete yon kote, men li gen kontak e tout patizan bandi yo. Kounye a ou patizan bandi yo lage nan dèy pou yo kenbe li pou yo mete li nan prizon. Meyy gon bagay depi metey nan bouchey lap transfòme an gwo vye bout nèg depi transfòme an gwo vye bout nèg sa li paka bal paka fè anyen pou li anyen paka fè anyen pou li menm men lap bat tout kounya lap mande ap kouri kouri kouri men depi fwape fò lap transfòme kon nèg gon seri lòt nèg kite deja gen kontake nèg yo kenbey nèg yo fwapey byen fò kounye vin transfòme. Konn Ayitye premye nèg yo te gen kontak yo apre lè nèg ameriken yo vin nan dèya miche. Konnya se gwo vye bout bèy lap leve lage nan dèya yo pou jis li tye yo. Konnya lè li fin tye tout, konnya bandi a rasanble yon bann lòt nèg ankò. Menm bandi a tou, lale, kolonèl, tout bèy ale. Konnya lè li fin tye yon bann moun li fin transfòme. Konnya la lè li rive devan bandi a, bandi a fò. Chak moun fon kout pye, bandi a voltije yon lòt kote. Jiskaske i vin rive bay yon kout pye, bandi a frape nan yon pye bwa, tèt a kraze, men a lage y a lage yon kote, kote yo banm yon lejand, tèt la kraze nèt, yo met yon bèy, wè m te ka di w moun bwa a depi lè yo retire y, tèt la anfòm, anfòm. Kounye a la e rive nan dènye moman, i gon kote aktè a t ale, lè y sere, kounye a i gon bèy. Depi yo mete kouch anweyy yo gon bèy san ya y mete nou lòt bèy epi yo go bèt bèy pou yo pwograme apre yap fèy tounen gwo bèt la kounya yo fèy tès fanmey kounya lè bandi a vin geri yo wè y kòmanse ap fè gwo mak paske menm jan kò aktè a pi yay nan dèy aktè a yon dènye fwa apre lè bandi a rive kote nèg la te a y fè nèg la fè menm bèy la pou li vin transfòme menm jan ak kò aktè a men y pi gwo nèg ke aktè a. Kounya la yo te arete aktè a li te nan yon elikoptè bèy kounya la lè yo di bandi a vin trayi tout patizan yo nèt kou li kòmanse ap fè ap fè dega lap bat moun yon bann bèy kounya la aktè a voye je li wè sa li di ba lè li konbat li kounya la yo lage li li soti nan elikoptè a li tonbe anba li kraze tè a li transfòme kounya la lè li transfòme lè lè li jwenn bandi a li rache yon machin an 2. anvan i bat li bandi a may byen serye apre i rache yon machin an 2 i kòmanse tape tete l apre pou jiskaske bandi a kòmanse ap bat li bat li bat li nan baton dènye moman bandi a pran chèn ake chèn nan menm li mare kwa bandi a epi tire sinema a fini. Eske nou konn tande nou konn tande radyo? Bon m bay tè se radyo men m konn tande mizik ladan. Ki mizik ou konn tande konsa? Mwen kwè BC, Rock Fab, yon bann Harmonik, yon bann lòt mizik. Men se kiyès mizik ou pi renmen? Barikad. Barikad. Èske w ka di m ke yon mizik Barikad ke w renmen e w ka chante l? Bon, 2008 la. Èske w ka chante l pou mwen? Wi. Chante l m tande. Men mwatye wi. Wi, mwatye. Ok. BC, 2008, Rale, men. Vini Pou yon Haiti vèt vwala nèg anlè a tout moun mèt avanse n konn sa li ye deja se sa bi si nou pap panse tout sa n dwòp fè dega nou an n pa pye souf nou afòs foli a pou swè y wè an n pran lari a sa kapab an n ale devan san kanpe nou lage deja vout choup nan tou nou lage mizik nou san fontyè nou lage kamyon an chaje vitès devan san kanpe. Nou lagel oh ui bisi sa bay problem ay naa lefò fè dèfò di sa pi fò feeling sa pi fò ankò fèm tande hoo hoo si nou dakò ankò ankò me bon metafò yes bay 4 kou sa menn tout sal fè sere kò jou dè souke kò bebe fè sa pi akò ooh chanje bò bebe nou chanje fre bò yes kouri vini nou pote gete. Moun lavil, Petyonvil, moun kafou, toupatou, depi, lontan, konsa n te, te konn lage l, poutan, poutan, Bon, nou. mwen byen kontan. Bon, èske nou ka di m, sa k fè tout timoun yo renmen chante BC 2008 la? Bon, sa k fè, men sa k fè m ka di yo renmen BC 2008 la, paske lè nèg yo fin mouri a, anpil moun pa te konnen gwoup sa menm. Lè yo vin mouya, lè yo kòmanse ap mete album yo deyò moun yo wè kwè album yo trè bèl anpil. Kounya e sak fè anpil moun se nan dèyè abisi yo ye. Moun ki pa te konnen bisi kounya yo lage nan dèyè abisi rock fam lan li yo jete sa nèt tout sak te pou rock fam kite rock fam yo tonbe nan bisi. E ou menm Fabiola, m wè tout timoun yo ki vini la lè m mande yo chante, se chante sa yo chante. Èske w ka di m sa k fè sa? BC 2008 la. Paske li pi fasil, sitou lè y ap chante. Timoun yo men pou plis sa ki fè yo renmen yo ankò bò kote m nan, se ti fi pile ti gason pyafe a. Depi mo sa depi yo tande l, se liv yo renmen y ake wi chata pou y ap fè teresant la ale. Se pou sa plis timoun bò kote m nan renmen l. E sa wi chata siyifi? Bon m pa konnen, mwen se yo m tande y ap di wi chata. Gen de lè yo di wi chat la chak swa. Ok m te kwè e isit se konpa e nou menm nou chante eske nou pa gen mizik konpa ke nou konnen tou? M konnen, m pa konnen anpil. E ou menm ou pa gen mizik konpa konnen? Non m pa nan, m pa pratike bèy konpa yo. Ok sa va. Bon gen yon lòt bagay an Ayiti k anpil moun renmen tou se kanaval. Wi. Eske nou ka pale m kanaval de kanaval okap kòman sa ye Kisa kanaval la ye? Bon mwen m pa ale nan kanaval paske gen de pafwa yo lè fini yo pa vle m ale non plis nan kanaval paske yo pap vle kite m ale mwen sèl lè fini lè w ye nan kanaval pou wè se menm jan group enjoy bèy bay kawòt lè y ap pase yo frennen moun bèy mwen se se pou koz sa ki fè yo pa vle m ale nan kanaval. E ou menm Sendy pale m de kanaval non. Mwen kanaval yo manmanm konn al a smake nou li konnen gad a smake nou men pa janm kite n ale nou sèl an nou li konnen gade genlè pafwa papa m konn al ak nou tout konn al ansanm papa m menm tou li fè wout e aprè l al alèy lè l bwè kleren vè li fè wout èy lè l jwenn bazèy men lè manman m pa vle kite n ale nou sèl an nou an kwè enjoy bay kawòt. Gen yon ankò ki vini yo bay pou bay lavi, yo toujou ap bagay goumen, depi yo rive bò kote nou, vòlè telèsko moun, ti telèsko depi yo gwo ti kon, se pou yo rale kouto, yo toujou ap goumen, frennen moun, men nan lòt lè kanaval la moun blese bèy, konbyen moun lopital. Men gon yon bann ankò yo rele sòlda dyab, bann a yon nèg yo rele.